bez, uh, eh, ekainaren ogoita iruan abiatu dugu pekupazioa, bai, eh, behoita bi egun eh, hor uh, girela eta astapenetik nahi dugu kontaktuan sartu zuzenki uh, eroslearekin eta uh, saltzalearekin, eta e, ezin dugu, uh, ditugu tartekari, hainbat tartekari, abokatak, uh, arkitektua, uh, konfietzatko gizuna, eta bar, eta direktuki ez, ez dugu lortzen, beraz erabaki dugu, bertze urras bat egitea, eta diteko pariserat, bere etxerat, e, zenta astapenetik indar joko batean e, gira, eta arreman hortan e, besegitzen dugu, eta jingira zuzenean bere, a, e, bere etxain zinera. Mm. Ez dugu iduriz etzen hor, bon, joan gira bere atea intzinera, ez da ateratu, eta ez da hor iduriz, baina bederen utzi dakogu uh, gure mesua bere gutuntzian eta banderola edatu dugu eta jorri jogu argazkia uh, meilez. Mm uh, zer zenioten zuen banderolan eta behar bada, eh, nor da handere hori eh, erosdun hori? Beraz, eh, emate hori da de l'espe, Beraz, uh, bazuen ontasuna handi bat du niban eroitzunen, saldu duen amartxuan ama bi miliun, ama bi miliun eurotan, beraz eh, diruduna, inez diruduna, eta berak nahi du, eh, behaz, argonako etxalde hori erosi, eta nahi du, be, laruneko bista erosi, bere tzatatxikiteko, ara, kilometro bat, bere itxinguruan, hor, bakarrik bere txikitzeko, ez du eraikuntzaik nahi, ez du deus, ez du laborari uh, proiekturik eh, nahi etxalde horretan. Eta ara, diruak eh, permititzen du hori gaur egon, mm. naiz eta badugun uh, egitura bat uh, uh, gaidena esko hartzeko normalki uh, ah, olakotan uh, ah, erostuna ez zelaik laboraria eta eh, eta hau eh, adibidez ez da laboraria eta erretretan da, eta paixen bizi da, baina uh, preampzioa indugu uh, lujetan, baina uh, hor legeak badu utz bat, zenta emaiten du eskubidea zaferari eskoa hartzeko, baina ez du ahal guzia emaiten, zenta saltzabeak Errefusatzen aldu uh, esku hartze hori eta horrengatik ere izan gira lanean uh, senatari eta deputatuekin legea aldatzeko hori ez behita guretzat uh, onargarria eta ez da jasangarria. Hmm. Ah, Parisera ino joan zizte, bere etxerat, maleruski ez duzue ikusi alizan, zuen ustez, uh, entzuntzaituztete, bederen zuen argazki ere eskuratu du? Aba, ah, ba, ba sigur da, mesua pasasara dugula, Eh, eta orain ikusiko nola erantzunen duen. Hmm. Ez zirezte uh, eh, zuen ekintzan trabatuak izan, ez dakit poliziak kanporatu zaituztenez, eh, edo zuek baitarik duzuen gelditu ekintza ez baita hor, handerea? Ba, bai, gelditu dugu, egon gira buitza bat, hor, eta bo, ez du eh, hauzuekin uh, ere mintzatu gira, eh? uh, nahi ginoen ere eh, ondoko etxetako jendea informatu, eta jendea aski uh, lasaiki uh, eukizen, gurekin mintzatzen, eta ez du deitu poliza. Ba. Eta lekuko prentsa, frantziako prentsa, hor zen ere, zuen uh, entzuteko? Ba, bat ziren batzu, gutxin, behin egon ara da, autu bat ere azken mementuan erabaki dugu bez eh, horrengatik ez ginuen ne hor eh, abisatua. beti segitzen duzu mobilizaturik, ara, ez dakit ondoko urratxeri pentsatzen hasiak jaanik? Ba, pentsatzen hasiak, ikusiko, mementuan hasteko segitzen dugu, bai, dudarik gabe. Euskal Herri itzultzen ziste, laster? Bai, gaur bedian. Be esker, eh, Marizo Kasono, urratz berri bat eh, eman duzue egun, berrogoi eta bigarren okupazio egunean. Mil gurekin egonik. Mil esker zuri.